An Luch Tuatha agus Luch an Bhaile Mhóir Thug luch na tuatha cuireadh chun féasta do Luch an Bhaile Mhóir oíche. Bhí seanaithne acu ar a chéile. Chuir luch na tuatha os comhair a charad sóláistí móra dar leis. Bhí blúire de bhrioscóid aige a deineadh a deineadh den phlúr ba mhíne agus ba ghile, blúire de sheanabhagún, Gráinne mine coirce a bhí go cumhrtha agus go deigh-bhlasta, blúire nua-cháise agus smut d'úll dheas aibidh mhilis. Níor ith sé féin aon phioc den bhia le heagla ná beadh a ndóthain araon ann. Ach chun a leogaint air go raibh sé ag ithe, d'aimsigh sé dias cruithneachtan agus bhí sé dhá phiocadh. Ní raibh i luch na tuatha ach cábóigín. Duine uasal dob ea luch na cathrach. agus do labhair sé, Féach, ar seisean, a dhuine mhuinteartha, ná tóg orm é má dheinim dánaíocht ort. Measaim gur mór go léir an díth céille duit bheith ag caitheamh do shaoil san áit seo, gan d'inead cónaithe agat ach poillín cúng uaigneach, gan id thimpeall ach móinteáin agus cnoic agus srutháin, gan do chomhluadar agat ach bheith ag éisteacht le guth na n-éan. Ba dhóigh liom gurbh fhearr tigh breá mór sa chathair mar a mbeifeá ag éisteacht le comhrá uasal agus mar a bhficfeá uaisleacht agus órnáid agus breáthacht an tsaoil. Téanam ort a dhuine, láithreach bonn! M'fhocal duit ná beidh cathú na thaobh ort. Cad é an tairfe do dhuine a shaol muna mbeidh sult nó sásamh nó aoibhneas aige as? Ní foláir do bheirt againn a admháil go bhfuil stráice maith dár saol caite againn. Táimid anseo inniu, ní fios cá mbeimid amáireach. Bíodh pléisiúr an tsaoil againn an fhaid atá an chaoi againn air. Téanam ort! D'imíodar. D'éalaíodar isteach sa chathair le doircheacht na hoíche. Bhí eolas na slí go maith ag luch na cathrach. Chuadar isteach i dtigh mhór bhreá chumasach. Tharla go raibh dinnéar mór agus cuideachta uasal sa tigh i dtosach na hoíche. Bhí bia briste ar an úrlár oiread agus ná híosfadh fiche luch. Do cuireadh an luch tuatha ar ar lár an úrláir, ar bhrat úrláir gur dhóigh le duine gur mhór an peaca seasamh air. Do cuireadh os a chomhair sóláistí nár shóláistí go dtí iad, bia uasal buacach nár bhlais sé a leithéid riamh agus nach lú ná mheas sé go raibh a leithéid déanta. Is é a bhí ar a shásacht. Nach trua, ar seisean in' aigne féin, nár thánag anso fadó. Is ar éigin a bhí an machnamh san déanta aige nuair a hoscaladh an doras agus tháinig daoine isteach. Do sciúird na luchaig anonn 's anall fén dtroscán. Bhí in éineacht leis na daoine piarda de ghadhar mhór mhíchuíosach, maistín gránna colgach agus é ag léimrigh ar fuaid an urláir agus go gcaithfidís fallaí, go gcrithidís fallaí an tí le gach ollbhúir de ghlam dá, dá gcuireadh sé as. Bhí an luch bocht iasachta i dteannta do stadadh a anál agus ba bheag ná go dtiteadh an t-anam as in aghaidh gach uallfairte dá gcuireadh an gadhar mór as. I gcionn tamaill d'imigh na daoine amach agus d'imigh an gadhar mór in aonacht leo agus do dúnadh an doras. Ansan do labhair luch na tuaithe lena charaid. Más é seo saol atá agatsa anso, ar sisean, ní beag liomsa dhe.